ku munsi wa kane gerekezo rya cyenda kwezi kw'icyenda umwaka n'ibihumbi na mirongo ine na rimwe n'umwanya tubashikiriza amakuru avuga kuri mutaga tuyahera ku ngingo ziyagize ku rwego rw'abacamanza bw'ubujumbura n'ubw'igitega nkubwiye kuzohora bikorera hamwe kugira ngo habeho ubutungane nyakuri kuri bose n'inzoga zidandazwa mu masashe ngo zikwiye gutuzwa bivugwa na Gerard Daniel dabirabe arongoye inama nshingamateka asigura ko muri kino gihe abanyeshuri bihereza izo nzoga ku bwinshi ati abajejwe indero n'ubudandaji basabwa guhagurukira icyo kibazo umuntu azafatwa yitembereza kandi kandi yaratuwe ko wa covid cumi n'icyenda muri komine ngozi adohanwa bimwe by'akarorero urongoye komine amenyesha ko ari mu ntumbero yo kugabanya irandagata ry'uwo mugera mu nkino naho bamwe mu bamenyeshamakuru bakurikirana inkino basaba leta gushigira rikaburira abarundi guhindura ingendo warongoye Parseme asaba leta gutegura amategeko abuzindongozi za leta kurangura amabanga abiri cyarimwe kuko kuko ari kimwe mu bituma igiturire cimonogoza mu Burundi kurikira Faustin Ndikumana rongoye Parseme akaba yabishikirije mu kiganiro haba makuru kuri uyu wa kane tumukurikire kandi rira ahantu hose jewe ibihugu bitaciye ngo byagwanye inzu gitura kugira tuti confidential inyungu zigwanira mu muntu nico kintu ca mbere baraba wewe nyimba ushinzwe amabanga ya leta nyimba uri umupolisi si uca ufurunisa ibiharage mu gipolisi ibintu ronka bene ivyo urumva apere d'offre donc mwe guhamagara apere d'offre byabaye ryari selection yabaye ryari Ani vyaretse amategeko. Cyo no kuri abarundi kuma turabiturire biturire mugabo nibi ibyo tubona bitari kugaca amategeko tubibona. Igitwe mu rwanywa aho mo hejuru nyene numuturura nyene bategeza abantu bategeza kunywa. Faustin Ndikumana rongoye shirahamwe Parseme mu bijanye n'ubudandaji mukuru w'inama nshingamateka abona ko urudandazwa rw'inzoga zidandazwa mu masashe rukwiye guhagarikwa zigatuzwa uh, Gilade Daniel Ndabirabe arongoye inama nshingamateka yabivuze ku munsi wa mbere igihe umushikiranganje ubudandaji ariko yishura ibibazo by'abatowe n'abanyagihugu warongoye inama nshingamateka ababazwa no kubona abanyeshure basigaye banywa inzoga kuza ku bwinshi ahabona ko abajejwe indero n'ubudandaji bakwiye guhagurukira icyo kibazo tumukurikire urabye n'abana uno munsi abana mu mashuri mu mashuri basigaye banywa inzoga birateye ubwoba uretse ko banywa n'inzoga na bwa buntu bw'ubusashe buba bugera umutwe ku mashuri nibwo birirwa batwara mu mifuko ca mwibaza none abo bana ejo bundi bazaba bameze gute ibyo byose ni ukubyibaza abana n'ukuri bariko baratuva mu ntoki kumbure nimba ari ugusamara kwacu nimba ari ukudakurikirana neza ibintu by'indero ariko birakwiye ko mwiyumvira mufatanije nabo mu ndero akicara azi ko bazomufungura ibiyobyabwenge abagabo ugasanga karabaye imiryango ikiri gusambuka ni ukuvuga yuko iki kibazo ikibazo cy'ababyeyi bose ikibazo cy'abajejwe umutekano reka twese duhagurukire gukingira abo bana ni ukuvuga ko rero mu bushikirangange bazokurikirana neza ayo mayoga murabe neza ko bariko bisunga amategeko kugira ngo ubwo buntu bw'ubuyoga buto buto ubwo buyoga bwo mu masashe buveho cyangwa mu buhindure kuko burya busashe buto buto hari ukuntu bashobora kubuhindura akavaramo amacupa manini manini kandi bakongera bakabyiga bakongera bakabyiga mu malaboratwari kugira ngo inzoga bayihindure ibe sitire ku buryo bwiza burya bumara burimo butuma abanyagihugu baca bagenda bata imitwe kugira ngo baze babukuremo ibyo byose ni ibintu bishoboka ariko n'ikibazo cyo guhagurukira Gerard Daniel Dabirabe harongoye inama nshinga mateka mu bijanye n'ubutungane urwego rw'abacamanza bw'ubujumbura hamwe n'ubwo gitega ngo bagiye kuza barakorera hamwe kugira ngo bafashe eh, ko baho ubutungane nyakuri kuri bose mu kiganiro abo barongoye inzego ko ari zibiri bahamenyesha makuru kuri uyu wa kane mu gihe buca hugurwa umwaka w'ubutungane wa 2021 2022 bamenyesheje ko bipfuza ko hatosubira kuba iho nyangwa ry'akarangamutima k'umwuga wabo izo nzego zibiri ngo zigiye kwihutira gushyira ahabona intonde z'abashingwamanza kubera ko hariho abasigaye bitirira uwo mwuga wabo kandi atari bo iyi turajya kwigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma no mu bijyanye n'amagara y'abantu umuntu adofatwa aguma yitembereza kandi yategerezwa kuguma muhira kubera ko yatowe umugera wa coronavirus ngo adohanwa bikomeye biri mu itangazo ryasowe na musitani wa komine ngozi aho yamenyesheje ko uwo muntu yitembereza adofatwa nk'ufisi intumbero yo gukwiragiza uwo mugera Joseph Martin Bucumi arongoye komine ngozi aheruka no kugara amazu yo kwerekana amareresi hamenyesha ko ari umuntu ntumbero gukinga kugira ngo ico kiza nikibandanye kirandagata n'inkuru tuza mugenzi wacu Apollinaire Muzagara muri ubu rwandiko musanire wa komine ngozi avuga ko bigaragara ko ikiza korona virusi cyasubiriye kwibonekeza gusumba cyane cyane mu gisagara ca ngozi joseph martin bucumi asaba rero abanyengozi gukurikiza za ngingo zo kwirinda ico kiza akavuga ko boba hari abatogwa uwo mugera nta kuguma muhira bafata imiti bakabandanya kujya ku mirimo yabo abandi nabo bakabandanya bitembere naho ko urutoki hari harabazwa amakaroti atandukanye yaho ingozi abayobozi bafata minenengwe iyo ndwara aho ni nko ku bitaro bikuru bya ngozi aho umukenyezi yatowe korona virusi aca aratoroka arataha atana nimiti atwaye ariko inzego zibijejwe n'abaremesha kiyago bahavura mugarukana ibyo byatumye rero mutantere wa komine ngozi joseph martin bucumi agabisha ko uzofatwa yitembereza azohanwa bikomeye warongowe komine ngozi akaba yaranugaye by'imfatakibanza kuri uyu wa kabiri amazu berekanamwo amareresi mu ntumbero yo kuraba ingene icyo kiza korona virusi kitobandanya kurandagata muri iyo komine arongoye ingozi ponari muzagara radiyo isanganiro isanganiro inama isumba ingimba ku isaha zitandatu zirenga ku minota mirongo itatu n'ine amakuru tubateguriye arabandanya tuyabandanirize hano mu gisagara cya bujumbura mu bijyanye n'ubutunzi ngo hari ingingo zari zikeneye guhinyanyurwa mu ibwirizwa rigenga ikigo cegeranya amakori n'amatagisi Obert asigura kuri uyu wa kane mu nama nshingamateka igituma iryo tegeko rikwiye gusubirwamo umushyikiranganji w'ikigega ca leta atanga akarorero eh, atanga akarorero eh, k'ingingo ivuga amamuko y'uwurongoye ikigo Obert kurikira umushyikiranganji w'ikigega ca leta Domitien Ndokubwayo hari byinshi byagiye biraboneka ko bikeneye guhinyanyurwa mu itunganwa ry'icyo kigo kugira ngo gishobore kurambura neza umurimo nyamukuru wo kwegeranya uburyo bw'amafaranga notanga nk'akarorero ko kwerekana neza ko amafaranga yose yegeranijwe n'ikigo obr atahandi arekuriwe kuja atari mu kigega cya leta hariho ingingo zitari zigifite ikibanza mu mikorere y'icyo kigo zategerezwa kuvamo ntange nk'akarorero k'ingingo ya mirongo ine na gatatu y'ibwirizwa rihari ubu yavuga ko komiseri mukuru aba umunyamahanga ni ibwirizwa ririko rirakora ubu hari ingingo nyinshi zijyanye n'itunganywa rya minsi yose ry'ubuzima bw'ikigo zakuwe mu minyanyuro yaje ngaha kugira ngo ibwirizwa rizogumane akanovera k'ibwirizwa ritumbereze ibyiyumviro muri rusange turabye ko icyo kigo aricyo gitororokanya uburyo bwose bwinjira mu kigega cya leta ni ukuvuga amafaranga yose yinjira mu kigega cya leta birumvikana neza yuko ari bwirizwa rifise uburemere budasanzwe Ano amakuru tuyabandanirize mu gisata c'indero ni mu ntara ya Kayanza aho ibitigire by'abanyeshure bahi bishure byongerekanye muri iyo ntara y'indero mu myaka y'ishure ibiri heze mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Kayanza bamenyesha ko abanyeshure barenga gato ibihumbi 16 aribo bahebye ishure mwaka w'ishure uheze mu gihe abababa ibihumbi 14 nabo bahebye mwaka w'ishure wa 19 ushira 2022 ah, Dismas Nduwimana ajejwe inyigisho muri ubwo buyobozi asaba kubw'ibyo kw'abavyeyi hamwe n'abarezi borushirizaho kugira ngo bashobore gukundisha ishuri abana kuko ariyo soko gite y'iterambere ku gihugu Patrick Sengiyumva nk'uko ibiharuro dukesha ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Kanza bivyerekana mu makomine y'indero atandukanye agize iyo ntara bitigira ivy'abanyeshure baheba ishure vyagiye biriyongera mw'iyo myaka y'ishure ibiri iheze ivyo biharuro nyene bikerekana nk'akarorero ko nko muri komine y'indero ya Kayanza abanyeshure bahevye ishure bavuye ku bihumbi bibiri na mirongo itatu n'indwi mu mwaka w'ishure w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri bagira ku bihumbi bibiri n'amajana atandatu na mirongo ine na bane mu mwaka w'ishure uheze ayandi makomine y'indero bitigira ivy'abanyeshure baheba ishure vyiyongera yiyongereye muri ico kiringo nyene iyo raporo dukesha ubuyobozi bw'indero mu Kayanza yerekana ko ari nka komine Matonga aho banyeshure bavuye ku gihumbi n'amajana atatu na mirongo ine n'umunani bagera ku gihumbi n'amajana indwi na mirongo ibiri n'umunani Butaganzwa bava ku gihumbi n'amajana abiri na mirongo itanu na bane bagera ku gihumbi n'amajana icenda na cumi n'icenda hamwe ndetse na Muruta bavuye ku gihumbi n'ijana na cumi n'umunani bagera ku gihumbi n'amajana atanu na mirongo itatu na batatu mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Kayanza bamenyesha ko abaheba kenshi ari abo mu ishuri shingiro kuko ngo baba bakiri bato bataba baratahura neza akamaro k'ishure muri ubwo buyobozi nyene kandi bavuga ko n'ubukene mu miryango ari kimwe mu bituma abana baheba ishure ngo bakajya gukora imwe mu mirimo ibinjiriza amafaranga Dismas Nduwimana umuhanuzi muri ubwo buyobozi ajejwe inyigisho amenyesha ko batewe impungenge cyane n’ibyo bitigiri vy'abana baheba ishure aho kugabanuka vyiyongera iyo ndongozi mu buyobozi bw'indero mu Kayanza ariko ikizeza ko babicishije muri ya makomite ajejwe gutunganya mashure bariko bariga ivyokorwa kugira ngo ibitigiri vy'abana bahe ishure bigabanuke cyane nayo abavyeyi n'abarezi b'abanyeshure Dismas Nduwimana basaba kugwiza ibiganiro ku bijanye n'akamaro k'ishure iryo soko ry'iterambere rirama mu Kayanza Patrick Nsengiyumva ku bwa Isanganiro arakoze mugenzi wacu patrick nsengiyumva tugaruke ku nkuru ivugwa mu bijyanye n'ubwoko bw'abacamanza nk'uko nari nayo bamenyeshejeho ubwoko bw'abacamanza bw'ubujumbura hamwe n'ubw'igitega bugiye kujya rurakorera hamwe kugira ngo bafashe kubaho ubutungane nyakuri kuri bose ni mu kiganiro izo nzego zibiri zahaye abamenyesha amakuru kuri uyu wa kane mu gihe buca hugurwa umwaka w'ubutungane wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe ushyira bibiri na mirongo ibiri na kabiri Oba Niyonkuru izo nzego zibiri z'abashingwamanza urw'ibujumbura hamwe n'urw'igitega ngo bagiye gushira hamwe inguvu kugira batuze ihonyangwa ry'akarangamutima karanga bamwe mu bakora uwo mwuga abarongoye izo nzego bashikirije ko bagiye kugwanya ikijanye n'abantu biyita ko bari muri izo nzego kandi atazo barimo rero niko kwiyumvira ngo tuje hamwe kugira ngo dutuze ako kabi kabishe k'abantu baza guhenda no kwiba abanyagihugu eh, bavuga ngo n'abashingwamanza n'ahatari nayo kubw'urongoye urwego rw'abashingwamanza b'ibujumbura ngo akagohe umukuru w'igihugu yateye abacamanza ngo basanze kanerekeye abashingwamanza kuko nabo hari ibyo bakwiye gukosora Jean de Dieu Muhuzenge rero umukuru w'igihugu mu gihe ateye akama abacamanza n'abashikirizamanza amanza natwe turumva ko ako kamo katuraba karaturaba kuko natwe turimo mu bagira icyo bakora mu butungane karanaturaba kuko bishoboke kandi nk'uko babivuga mu kirundi nta mwunga buri sato bidahizwe rumaze imyaka mirongo indwi n'umwe rukora naho urwego rw'abashingwamanza b'igitega rukaba rumaze imyaka cumi n'umwe arakoze mugenzi wacu oba niyo nkuru akaba mm, ari urwego ata atari urwego rw'abacamanza nk'uko nari nabibuze mu ngingo nkuru nkuru z'ano makuru nayo mukuru w'igihugu asaba abo bafashanya mu migambi y'iterambere gufasha kubaka inyubakwa zishamikiye ku kivuko cya bujumbura yabishikije kuri uyu wa kane ah, hatanguzwa ibikorwa by'umugambi wo kubaka kijyambere icyo kivuko userukira ubuyapani mu burundi akaba yamenyesheje ko gusanura icyo kivuko ari gikogwa gikomeye yafashanije n'uburundi jean de dieu irakoze je déclare ouvert les travaux de modernisation du port de Bujumbura. ku kivuko cya bujumbura hatangujwe ibikorwa byo kubaka kijambere cyo kivuko n'umukuru w'igihugu perezida evariste ndayishimiye ati ni inzira yo kwiteza imbere akibura abarundi kugwiza ibyo bashora murabona ko inzira tuzocisha mu ibidandazwa bivuye mu mwimbo wacu cyane ibyo dukeneye biva hanze zitanguye kuguruka ibyo bikorwa bizotwara miliyoni zirenga 30 z'amadolari y'abanyamerika bizoba bigizwe naho ubwato bushikira ahururukirizwa ibidandazwa ahakorerwa ubwato ndetse no gukatisha umuserege w'amazi uva mu buyenzi arakoze mugenzi wacu Jean Dieu irakoze makuru ajanye n'inkino umenye umumenyereza uh, uh, kumenyera amahiganwa muza mpuzamakungu yo kwinonora imitsi ya atletisme biri mu biriko birafasha umunonotsi w'umurundi kazi Francine niyo saba gutahukana imidari mu mahiganwa mpuzamakungu Diamond League bishikirizwa na bamwe mu bamenyesha makuru b'inkino bakwirikiranira hafi uwo munonotsi bamwe mu baganira na hadisanganiro basaba leta gushigikira uwo munsi ah, baserukira yaserukira igihugu muri ayo mahiganwa tubakurikire ikiriko kiramufasha kuronka imidari Francine niyo nsaba nuko ari umunonotsi asanzwe afise ishaka kuba ariko aravyifatamo neza mu makungu icambere nuko ariko araduza ibendera y'igihugu cacu mu makungu abatari bazi Burundi ariko atuma bifuza novuga kumenya igihugu cacu c'u Burundi ni impano abarundi dufise zigiye gutuma n'abandi bafise imitahe baza kuraba u Burundi kugira ngo bashore kuro turonka abandi banonotsi suko igihugu cyacu kidafse n'abandi banonotsi babishoboye ahubwo nuko uburyo bwo bubuze kugira ngo nabo banonotsi bandi bashoye novuga kuboneka iyi ni inzira Francine niyo saba ariko aracira novuga abandi banonotsi kazi b'abarundi niteka ku gihugu ni niteka rya mwigemere ko ari itera ubwiwe barabizi ko Francine niyo saba numwe novuga yuko uh, mu banonotsi canke wanashaka mu bijanye n'inkino uh, ariko aratuma ibendera ry'igihugu riduguzwa cane hejuru hari abanonotsi benshi baba baseruka igihugu mu mahanga ariko gushika novuga ku midari umuntu tuba turabona bishika ko no mwigeme Francine niyo saba igihe cyose uh, aserukiye uh, igihugu nukuragerageza gukora n'umutima wiwe akitanga yitangira n'ico gihugu kiba cyamurungitse kuko ntagenda ku giti ciwiwe agenda avuga ati ndi umurundi kazingi hariya guserukira igihugu cyane kugira ngo ibendera ry'igihugu riduzwe rigume hejuru abantu bamenye uburundi ivyo Francine niyo saba ariko arakora ni ibintu biteye igomwe ariko akora amahiganwa ya Diamond League neza yatahukanye amahiganwa ane abo wa mbere y'abahiganwa gi Eugene ryabereye mu Bufaransa mu Bubirigi eka mbere niri iryaraye ribaye kuwa gatatu hariya mu Busuwisi gutyo mbere rimuha n'akaryo ko gutahukana umudari w'umwaka wa Diamond League ku metero ibihumbi bitanu mbere abyifashemo neza muri izo finale zaraye zibaye ku munsi w'ejo anasiga umunyakenyakazi kazi yitwa Ellen Obli ah, muzi yuko ari gihangange mu kwiruka imetero ibihumbi bitanu kuko yari yabaye wa kabiri i Tokyo mbere akaba yarasanzwe afise n'imidari ibiri y'inzahabu y'isi byobaye byiza igihugu kimutumye ko bakaganira kugira ngo ababwire na cyane cyane biri muri we ababwire ibyo yo kwifuza yuko bikorwa kugira ngo abandanye agaragaza ishusho nziza y'igihugu cacu mu makungu igihugu kanavuga yuko ntuburyo sikirenge kurenga kandi urabizi yuko si Francine wenyene munonotsi kazi dufise hariho amadiscipline menshi y'abakeneye ko igihugu navuga igishiramo uburyo gusa icyo navuga ntibamutererane cyane bamuwe hafi kuko niwe iyo duserukiye agerageza no gushika kura akazana n'iyo midari abandi nivyo turabasutena cyangwa tukabafata mu mugongo mugabo turavye resulta uraza gusanga abo bandi nta resulta batanga ahubwo je novuga nti dushire ingufu kuri wowe ariko aratanga resulta nziza ziri positive ibyo babikirije nyuma yaho umunonotsi w'umundikazi Francine niyo saba atahukanye ikibanza ca mbere um, mahiganwa ya Diamond League kuri uyu wa gatatu mu gisagara ca Zurich ni mu gihugu c'ubusuwisi naho cyo cyodera n'amakuru kandi abashimira mwebwe mwese mwari mwateze abiri mwandanye mugira mutaga mwiza